Կյանքի ճանապարհը փակ է, գազամատակարարումը դադարեցված։ Ստեփանակերտի դպրոցականների մի մասը հարկադիր արձակուրդում է։ Քաղաքի գլխավոր տոնածառի լույսերը կվառվեն դեկտեմբերի 20-ին։ Հանդիսավոր արարողություն կլինի, կթելադրի իրավիճակը։ Համակարգային կանոնների պահպանումը վերահսկելը դյուրին գործ չէ։ Մանավանդ որ հստակեցված չէ, թե ինչ կանոններ են դրանք։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Հինգերորդ օրն է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ է։ Ադրբեջանցի ճակերտավոր բնապահպանները հարմար տեղավորվել են ճանապարհի Շուշի, Խարինտակ, Խաչմերուկի հատվածում եւ ռուսաստանյան խաղապահներից պահանջում են չխոչընդոտել իրենց մուտքը Ղարաբաղ անցյալն են հիշել։ Գիշերներն անցկացնում են վրաններում, իսկ ցերեկները անհիմն պահանջներ հնչեցնում բարձրախոսներով։ Օրեցօր վրանաբնակների թիվն աճում է, ավտոբուսներով նորանոր խմբեր են տեղափոխում, այսպես ասած, բողոքի վայր։ Դեկտեմբերի 12-ին ճանապարհը փակվեց, 13-ին գազն անջատեցին, արցախցիներիս վրա ճնշումն ուժեղացնելու նպատակով։ Մարտինել էին գազամատակարարումը խափանել։ Մայրաքաղաքի 6 պետական մանկապարտեզներից գործում է միայն համար 4-ը, որը ջերուցվում է էլեկտրաէներգիայով։ 13 դպրոցներից աշխատում է 5-ը։ Երեկվանից դասերը վերսկսվել են բոլոր դպրոցների ավարտական 9-րդ եւ 12-րդ դասարաններում։ Չնայած չեն աշխատում գազ սպառող հացի արտադրամասերը, խանութներում հաց կա։ Ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորա փոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսների քանակը կրճատվել է։ Ուղևորահոսքին նվազման պատճառով, բացի դրանից վառելիքն է խնայվում, բանկոմատների մոտ հերթ է, խանութներում առաջին անհրաժեշտության ապրանքները սովորականից շուտ են սպառվում ստեղծված իրավիճակում բնակչության բնականոն կենսագործնեությունն ապահովելու եւ սպառնացող հնարավոր վտանգները կանխելու նպատակով նախագահ Արայիկ Խարությունյանը դեկտեմբերի 14-ին ստորագրել է հրամանագիր Արցախի հանրապետության տարածքում հայտարարված ռազմական դրության պայմաններում իրականացվող մի շարք միջոցառումների մասին։ Հրամանագրով նախատեսված միջոցառումներն իրականացնելու եւ իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր համանախապակումների կիրառումն ապահովելու նպատակով նպատակով ստեղծվել է օպերատիվ շտաբ, որի պետ է նշանակվել պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Լսելով չէ, որ գիտենք, թե շրջափակման պայմաններում ապրելը որքան ծանր է, սակայն ոչ մի դժվարություն, ոչ մի ճնշում չի ստիպի մեզ հետ կանգնելու ընտրած ճանապարից, համընդհանուր որոշումից, Արցախը չի լինի Ադրբեջանի կազմում։ մայրաքաղաքն է եթերում։ Ստեփանակերտի ամանորյա համեզ զարդարանքը տոնական տրամադրություն չի հաղորդում մարդկանց։ Նրանք այսօր մտածում են ոչ թե նոր տարին դիմավորելու տոնական սեղանների մասին, այլ շրջափակման պայմաններում գոյատևելու մասին։ Ըստ քաղաքապետարանի ամանորյա միջոցառումների ծրագրի դեկտեմբերի 20-ին Շահումյանի անվան պուրակի տոնածառի լույսերը կվառվեն հանդիսավոր արարողություն կլինի, կթելադրի իրավիճակը, որն ամեն օր փոխվում է։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Նախորդ թողարկման ընթացքում Ստեփանակերտի քաղաքային տեսչության քաղաքաշինական եւ համակարգային կանոնների պահպանման վերահսկողության բաժնի պետ Գևորգ Արուշանյանի հետ զրույցում խոսվել էր քաղաքաշինական կանոնների պահպանման վերահսկողության մասին։ Այսօր թեման համակարգային կանոնների պահպանման վերահսկողությունն է։ Պարոն Արուշանյան, ձեր բաժինը պետք է վերահսկի նաև համակարգային կանոնները։ Ինչ կանոններին։ Ստեփանակերտցիները գիտեն, թե իրենք ինչ կանոններ պիտի պահպանեն եւ որ դեպքերում է, որ եթե նրանք այդ կանոնները խախտեն, կենթարկվեն պատասխանատվության։ Մի քիչ դժվար հարց եք տվել, որովհետև համակարգային կանոնները մեծ հասկացողությունը եւ միջ օրս նույնիսկ կոնկրետացված չեն։ Կարող եմ առանձնացնել այն կանոնները, որոնց առնչվում են, օրինակ կենթանիները պահելու կանոնները, օրինակ կանաչ գոտիների, մայթերի, այսինքն հիմնական, որոնց առնչվում ենք, իսկ որպես այդպեսին համակարգային կանոններ կարելի է յուրաքանչյուր խախտում, եթե Vivorens գրքով նախատեսված չէ որպես համակարգային կանոն, դա կլինի գիշերային ժամերին աղմուկ, կլինի մայիսի ժամը 12-ից հետո։ Թե 11-ից հետո։ 11-ից հետո 23:00-ից հետո, այսինքն լրության խախտումը, չնայած լրության խախտման համար, այսինքն ոստիկանության հոդվածների մեջ է լրության խախտումը, բայց մենք էլ կարող ենք արձանագրել փաստը։ Դրա համար մի քիչ ձեր հարցը երկար պիտի պատասխանել համակարգային կանոնների մեջ հիմնականում առնչվում են կենթանիների պահելուն կամ կանաչ գոտիներին, մայթերի։ Օրինակ կանաչ գոտիները ինչ, երբ կողքրտում են կանաչ գոտիները։ Կողքրտել ստեղծելը ոչ, այսինքն կանաչ գոտիների զավթում, ցանկապատում, վնասել, նման խախտումը։ Դուք չեք համարում, որ այնուամենայնիվ պետք է կանոնակարգվի եւ որոշմամբ թե ինչպես քաղաքապետարանի, թե քաղաքապետի կողմից այդ կանոնների տակ ստորագրություն դրվի։ Իմանանք, թե դրանք ինչ կա եւ բաժնի համար էլ արդեն հստակ կլինի, թե ինչի համար պիտի պատասխանատու լինի։ Քանի որ Արցախը ունի վարչական երավախտունները, վիվորենս գիրքը մենք չունենք եւ մշակել ինչ է նշանակում համակարգային կանոն մի քիչ տրամաբանական չի։ Եթե մենք ունենանք որենզգիրք առանձին Արցախի համար, այդ ժամանակ արդեն կարելի է կոնկրետացնել թե ինչ է նշանակում համակարգային կանոն։ Քանի որ որենզգրքում նախատեսված չէ համակարգային կանոն։ Երևանում էլ պիտի համարեն, որ վիվ օրենսգրքով նախատեսված չէ, այնտեղ էլ հստակ չէ, թե որոնք են համակարգային կանոնները։ Եթե վերցնես այսպիսի համակարգային կանոնները, վիվ օրենսգրքում համակարգային կանոնների մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Այսինքն տվյալ դեպքում այս կամ այն խախտումը որակվում է որպես ասիջոդված ըստ երևույթին համայնքը պիտի իր համար սահմանի։ Օրինակ, կարծում եմ Երևանում կարիք չկա, որ հետևեն, որպեսի կենթանիները չմտնեն քաղաքի վարչական տարածք կամ քաղաքի կենտրոն։ Չգիտեմ ճիշտ ասած, նման խնդիր կա թե չկա։ Ծայրամասերում, բայց դա մեզ մոտ Դե հա, մեր մոտ մի քիչ արդեն պատերազմից հետո մի քիչ իրավիճակը փոխվել է, բայց եթե նույնիսկ մենք առանձնացնենք ինչ է նշանակում համակարգային կանոն, բայց դրա մասին վիվորենս գրքում ոչինչ նախատեսված չէ, ապա իմաստը որն է առանձնացնենք, ասինքն եթե լավ համակարգային կանոնը համարենք, համարենք չգիտեմ, ծխախոտի մնացորդը գետնին գցելը, բայց դրա համար եթե վարչական պատասխանատվություն նախատեսված չի մշակելու իմաստը։ Կան կանոններ, որ տվյալ մարդու վարկագծի վարկականոններ են, որ դա չի կարելի անել եւ չպետք է սահմանվեն օրենքներով, որ մարդ դա կատարի կամ չկատարի։ Եթե այդպես է, ինչու բաժնի անվանման մեջ մտցնել համակարգային կանոնների պահպանման վերահսկողություն։ Իսկ գուցե այդ համակարգային այն կանոնները հանել բաժնյան։ Եթե ասում եք մարդու, այսինքն կարելի է չի կարելին, ցավալի բան պիտի ասեմ, եթե մենք ունենք արդարացում, ապա փորձում ենք անել այս կամ այն արարքը, եթե դա նույնիսկ խախտում է, եթե ունենք արդարացում, դա արել ենք որովհետև սենց, որովհետև դենց, հիմնականում դա առնչվում ենք մենք, իսկ բաժնի անունից փոխելը դա ճիշտ ասած չի քննարկվում, որովհետև օրինակ կենթաները պահելու կարգը դա կարծեմ կա սահմանված սահմանված։ Սահմանված է ուղղակի այլ բաժինների կողմից չի վերահսկվում, այդ այսպես ասած ոլորտը բաց է մնում, դրա համար համակարգային կանոնների տակ փորձում ենք վերահսկել նաև այդ ոլորտը։ Օրինակ մայթերին փողոցներում ապօրինի առևտուր են անում։ Դա հասարակական կարգի խախտում է, թե համակարգային կանոնների խախտում։ Ճիշտն ասած, ոչ հասարակական, ոչ համակարգային, դա բացօթյա առևտուր է, որը ապօրինի առևտրի մասին է խոսքը։ Այո, եւ մեր ավականն ները մշակում են որոշումը մոտոյերս արդեն ուժի մեջ կմտնի եւ ոստիկանության ծառայողները, աշխատակիցները արդեն բարբերաբար կվերահասկեն անհրաժեշտության դեպքում կտուգանեն բացօթյա առևտուր իրականացնողներին, այսինքն մաշտոց փողոցում բացօթյա ապուրինի առևտուր հա, իրականացնող։ Բացօթյա առևտուր որպես այդպեսի թույլտվություն գոյություն չունի դրա համար ինքը բացօթյա շրջիկ առևտուր, հա, բացօթյա շրջիկ առևտուր։ Համարում շրջիկ առևտուրը դա հա։ մեքենայից, այսինքն շարժական գույքի միջից առևտուր կուլտուր, կա նաև սառնարաններ, այսինքն պաղպաղակ, զովացուցիչ ըմպելիքներ եւ ծաղիկներ, որոնք թույլատրվում է, թույլտվությամբ սահմանվում է, իսկ մյուս բոլոր դեպքերում դա ապօրինի։ Խանութպանները արգերը դասավորում են մայթերին։ Մի խոսքով կարելի է համարել, որ մայթերը խլված են հետիոտնից։ Այո, հիմա ուժեղացված ծառայությունը իրականացում եւ քաղաքապետարանի քաղաքային տեսչության կողմից եւ ոստիկանության կողմից, եթե նկատել եք Մաշտոց փողոցում Սևան հանրախանութի շրջակայքում ամեն օր նույն խնդիրն է առավոտյան ժամերին Հիմա երևի թե արդեն մաքրվել է եւ ոչ առավոտյան բազմաթիվ առևտուրանողներ կային, վաճառողներ։ Չնայած հարցը գործառույթների մեջ չի մտնում, ողագի կարող եմ ասել քաղաքապետարանի կողմից քաղաքապետի օրենավորությամբ կառուցվել է շուկա բաց, անվճար տրամադրում են, չգիտես ինչու մեր քաղաքացիները նախընտրում են դրսում մայթերին տեղադրել իրենց արգղերը կամ յուղմթերքը։ Բայց վիվ օրենսգրքով ոստիկանությունը պարտավոր չէ թույլ չտալ, որ փողոցներում մայթերին մաստիկարետուր անեն։ 172 հոդվածի երկրորդ կետով այո նախատեսվում է ուղակի տեսեք ովքեր են իրականացնում բացօթյա առևտուր մայթերին, ովքեր են իրականացնում այդ առևտուրը։ Հիմնականում մեծահասակներ, տատիկներ, պապիկներ եւ ոստիկանը Տուգանի տատիկին մի քանի պունջ կանաչի համար մի քիչ ասացիք որ ամենարդյունավետ միջոցը Տուգանելն է երբ քանի անգամ կարելի է նույն բանը կրկնել որ կա շուկա այստեղ առևտուր անել չի կարելի եւ այնտեղ ոչ միայն տատիկներ պապիկներ են այնտեղ ոչ միայն այնպիսի խավ է առևտուրանում որ օրվա հացի կարոտ է դա արդեն այլ խնդիր է կարծեմ փորձեմ պատասխանել մակերեսորեն վերացական որովհետեւ լեզվորված չեմ ճիշտ ասած դեղի տեղյակ չեմ ինչ գործառույթներն իրականացնում։ Մեր նպատակը ոչ թե տոգանելն է, այլ որպես օրենքի դաշտ բերելը։ Այո, քանի որ կան պայմաններ, քանի որ կան համապատասխան վայր, արևտուրը պետք է իրականացվի այնտեղ եւ ոստիկանների եւ մեր տեսուչների միջոցով մի քանի օր մի շաբաթվա ռեժիմով, եթե չեմ սխալվում, ամենօրյա ռեժիմով։ Ստուգայցեր են իրականացել, հիմա արդեն ավականում միջոցով մշակվում է որոշում, որ เป զի արդեն հստակ կոնկրետ քայլեր կատարվի հարցը վերջնական լուծում ստանալու համար։ Պաճառաբանում են, որ շուկայի տարածքը արևտրի համար համար լավ չէ այնտեղ արևտուրը աշխույժ չի ընթանում, մարդ չի մտնում, բայց եթե արևտուրը անեք մայթերին իհարկե մարդ չի մտնի։ Ես մի քիչ առաջ ասացի, որ եթե ունենք արդարացում, համենայն դեպս փորձում ենք անել։ Դա նույնպես արդարացումը, եթե Ես որպես քաղաքացի մտածեմ, որ շուկայում առևտուր անող չկա, հիմնականում մայթերին parz է, չպետք է մտնեմ շուկա։ Իսկ եթե տեսնեմ, որ մայթերին չկա, parz է, եթե այս կամ այն ապրանքը պետք է գնեմ, բայց եղել են ամիսներ, երկար ժամանակ, երբ այդ շուկայում շատ լավ էլ առևտուրը ընթացել է, երբ վերահսկողությունը թույլատնում են, արդեն օգտվում են առիթից եւ փողոցներում փռում ապրանք։ Սննդի անվտանգությամբ զբաղվող կառույց կա, հակահամաճարակային կայան կա, միթե դա միայն քաղաքապետարանին է վերաբերում։ Ոչ միայն քաղաքապետարան ձեր նշած բոլոր կառույցները վերաբերվում է եւ երևի թե բոլորն էլ զբաղվում են մոտակա ժամանակներս կտեսնենք արդեն արդյունք։ Ըստ երևույթին մարդիկ օգտվում են հանդուրժողականությունից, իշխանությունների հանդուրժողականությունից։ Չարաշահում են այդ հանդուրժողական վերաբերմունքը, իսկ երբ չարաշահում են, արդեն պետք է գործի օրենքը։ Օրենքը կգործի եւ դրա համար եմ ասում մշակում է ոչ միայն մայթերին արկղերը, որ դրսում են տեղադրված, իհարկե եթե արկղերը որպես աղբ դիտվի, մեր բաժինը միանշանակ արձագանքում է եւ եւ Ստեփանակերտում հիմնականում կենտրոնական փողոցներում, որտեղ իրականացվում են առևտուր, մեր կողմից դա վերահսկվում է եւ կարելի է ասել արդեն եզակի դեպքեր, եթե լինում են կարող են նման եզակի դեպքեր լինել, նույնպես տրանսպորտային միջոցները, որոնք շահագործման ենթակա չեն, որպես թափոն տեղադրված են, դա նույնպես վերահսկվում է եւ հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես արձագանքում ենք եւ հարցին տալիս լուծում։ Երբ քաղաքացին տան դարպասի մոտ ավազ է թափում, շինանյութ է կուտակում կամ ձմռան համար վառելափայտ է թափում ցանկապատի մոտ, եւս համակարգային կանոնը միանշանակ, քանի որ դրանով ընդհանուր օգտագործման տարածք, ճանապարհ, մայթ զբաղեցվում է, է դա մեր ամենօրյա աշխատանքն է ուղղակի հաշվի առնելով քաղաքում տիրող մեծ շինարարական աշխատանքները եւ հանգամանքը որ ոչ բոլոր տներն են որ հնարավոր է մեքենայի ելոմոտը ստիփաց են լինում մայթին այլ ելք չունեն այո հա։ իսկ դա նույնպես արդարացում չէ որովհետեւ նախ եւ առաջ մեր համար մեր քաղաքացիների անվտանգությունը առաջնահերթ դրա համար այն վայրերում որտեղ մայթին երթևեկելի մասում թափված են շինանյութ կամ աղ անմիջապես արձագանքում ենք, անմիջապես հարց ընթալիս ենք տեղում լուծում։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։